Radion Wall. Ο τείχος έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Μιλάτε κυρίες και κύριοι. Ωραία εκπομπή έχω. Ειδήσεις έχουν, σχόλια έχω, τραγούδια έχω. Πειράστη κυρίες και κύριοι. Τώρα και στην πόλη σας η καλύτερη εκπομπή πάρεις τον τυχούκι δεν θα χάσεις Καθαρίζω υπόγεια, καθαρίζω ανώγεια και κόμματα καθαρίζω χερία μου Στον τοίχο, τώρα και στη γειτονιά σας Gracias. Το πώς είναι η Αφρική εκπροσωπούν την Ελλάδα με λότες. Αγαπημένοι μου, μήνα, αφού υπάρχει μεγάλη ότι την Ελλάδα με εκπροσωπεί α πούμε στο Μιαν Μαρκόστονα Τσίπρα. Thank you. Thursday morning

year. Άλλη συμπόνια, την έπρεπε να πολύ συμπόνια. Λοιπόν, μα συμπονεί, αλλά από 50.000 πρόσφυγε ε, να θα του στεγάσουμε. Και λυπάται λίγο δεν είναι έτοιμη η Ελλάδα να στεγάσει 50.000 πρόσφυγε. believe. και οι ειδικές αρχές μετά, θα τους πάνε, θα τους πάνε εκεί μετά στο Μπιλάντσα Ράι, θα τους

κάτι δικά άλλα τέτοια ψευτίδο, κάτι άλλα τέτοια καταστάσεις. Είναι οι ε, δορυφόροι του νοτισμού. Άρχονται και φέρονται ανάλογα με τις ωρέξεις και τις διαταγές των αφεντικών τους. Βασίλη, καλή σήμερα. Ο Βασίλης λέει καλημέρα για άλλη. 500 χρόνια δεν κατάφεραν οι Τούρκοι να τους εξισλαμίσουν, αλλά θα δεν καταφέρουν να καταφέρουν οι πρόσφυγες. Ούτε και οι χριστιανοί είναι, βλέπω, οι και λίγο Φοβούνται, Θεσσαλότητα κακό. Λάκα, λάκα, λάκα. Τι είναι το πιο εξημασιακό είναι ότι οι και άφησε την παρακαλυφθήκη, λέει ο Μπούκαρς, ο Μπούκαρς την άφησε. Σε ποιον γνώριζα την γιατί Okay. Λοιπόν, σαρωτέ τώρα, λοιπόν, θα πεις και προσβολές και θα τις καταπιεί και αυτοί οι λίγοι που δεν μπορούν να τις καταπιούν δεν μπορούν να αντιδράσουν διότι we're getting I'm not sure. στην επίσημη αγροτική έκθεση στη Γαλλία όλε. Η ενάμιση ευρώ και τέτοια. το ακούς τώρα. Ακούτε τώρα να μου έρθονται, να μου πεις από κάτω ποιος να ήταν εκεί στους συμμετέχοντες. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο φάιλ στην οξοχάψα που λέμε. Και φυσικά θέλει να πήρε στο μαγαστάκι δεν μπορούσε να έχει διαφορετική γραμμή από το αυτοτικό που προσφέρεται. Επίση με το προσφύγιο together es lo άφευγαν την οικονομία, η και είπε τα ίδια ακριβώ πράγματα που είπε ο Αφεντικό Σόιμπλε διαβάσετε. Ε, είναι στον τοίχο με τον μικρό του καράβι, τον λέμε και ο Μιχάλ. Λοιπόν, όπου θα διαπιστώσετε ότι ο πρόσφυγα σε όλε τις περιόδου είναι πρόσφυγα. Μα δεν παραμείνει η παράτσα. сексуальность. σχέδιο και αυτό το οποίο έχει καταθέσει πάρα πολλέ φορέ ο Σόιμπλε that argument. yeah, I see. Radio Wall. Ο τείχος έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή.